Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Usəmə Zeyd ibn Harisədir. Radiyallahu anh. Bu möhtərəm sahabə İslam dinini ilk əvvəl qəbul etmiş dörd nəfərin dördüncüsüdür. Hələ uşaq ikən anası onu götürüb qohumlarının evinə gətirir. Həmin vaxt Bənöqeyn qəbiləsindən olan bir atlı Zeydi götürür və aparıb Ukaz bazarında kölə olaraq satır. O zaman Həkim ibn Hizəm radiyallahu anhu hələ müşrik ikən onu alır və Xədicə radiyallahu anhaya hədiyyə edir. Zeydin atası Harisə oğlunun harada olduğunu bilmir. Xədicə radiyallahu anhaya isə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə ərə getdiyi gün Zeydi ona hədiyyə edir. Nəhayət Harisənin qəbiləsindən olan adamlardan bəzisi həc ziyarətinə gəlir. Özlərinə məxsus həc ziyarəti. Və Zeydi tanıyırlar. Sonra gelib atasına onun sağ olduğunu xəbər verirlər. Atası öz qardaşı ilə birlikdə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir. Və ondan fidyə müqabilində Zeydi azad etməyini xayiş edir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm isə onlara belə cavab verir. Çağırın özündən soruşun. Əgər sizinlə getmək istəsə, heç bir fidyəsiz o sizindir. Apara bilərsiniz. Yox, əgər mənim yanımda qalmaq istəsə, onda gətirdiyinizdən də artıq pul versəniz belə, mən onu sizə verməyəcəyəm. Onlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən razılaşdılar. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeydi yanına çağırıb, ondan bunları tanıyırsanmı? deyə soruşdu. Zeyd dedi, bəli, tanıyıram. Bu mənim atam Bu da əmimdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm dedi, ey Zeyd, seçim sənindir. İstəyirsən mənimlə qal, istəyirsənsə də onlarla get. Zeyd dedi, mən səndən başqa heç kəsin yanında qalmaq istəmirəm. Sən mənim üçün həm ata, həm də əmi əvəzsən. Bunu eşidəndə atası ona dedi, ay yazıq, kölə olmağı azad olmaqdan atanın, əminin və öz ailənin yanında olmaqdan üstün tutursan? Zeyd dedi. Bəli. Çünki mən ondan elə qayğı görmüşəm ki, bundan sonra heç kəsi ona dəyişən deyiləm. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeydin əlindən tutub onu bayıra çıxartdı. Və uca səslə cəmatı səsləyib dedi, Hay cəmat, şahid olun ki, Zeyd mənim oğlum və varisimdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin bu sözündən Zeydin atasının qəlbi rahat oldu və məmnun halda çıxıb getdi. O gündən ona Zeyd ibn Muhammed deyirdilər. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh rəvayət edir ki, Uca Allah oğulluğa götürdüyünüz uşaqları öz atalarının adları ilə çağırın ayəsini nazil edənə qədər biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin uğulluğa götürdüyü Zeyd ibn Harisəni Zeyd ibn Muhammed çağırırdıq. Bu ayə nazil olduqdan sonra sahabilər Zeyd ibn Harisəni elə atasına mənsub etməyə başladılar. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona belə demişdi. Sən ey Zeyd, mənim qardaşım və köləlikdən azad etdiyim sirdaşımsan. Sən məndənsən və qövmüm arasında mənə əziz olan kimsələrdənsən. Kölə idi. Ancaq Allah subhanət hələ görün bu sahabəni necə uzaqdı. Yeganə sahabədir ki, adı Quran-ı kərimdə zikr edilir. Uca Allah Əl-Əhzab surəsinin 37-ci ayəsində buyurur. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرَى زَوَّجْنَاكَهَا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا Zeyd zövcəsini boşadıqda səni onunla evləndirdik ki, oğulluqları övrətlərini boşadıqları zaman bu qadınlarla evlənməkdə möminlərə heç bir sıxıntı olmasın. Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir. Bu sahabənin fəzilətinə dair neçə-neçə hədislər varid olmuşdur. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Usəmə ibn Zeydi bir qoşuna başçı təyin edib onları döyüşə göndərdi. Bəziləri onun əmir olmasına dil uzatdılar. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, sizin onun əmir olmasına dil uzatmağınız təbiidir. Çünki siz əvvəllər onun atasının əmir olmasına da dil uzatmışdınız. Vallahi ki, onun atası əmir olmağa layiq idi. Həm də o mənim ən çox sevdiyim sahabələrimdən biri idi. Heç şübhəsiz ki, onun oğlu da ondan sonra mənim ən çox sevdiyim sahabələrimdən biridir. Həmsinin rəvayət edilir ki, Ayşə radiyallahu anh demişdir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim hücrəmdə olarkən, ha belə Usəm ibn Zeyd və Zeyd ibn Harisə də hücrəmin bir tərəfində uzanmışkən bir qayif mənim yanıma gəlib dedi. Bu ayaqların biri digərindəndir demək, e, zahiri görünüşündən bir adamın başqa birisinə doğma və ya qohum olduğunu təyin etməyi bacaran adama qayif deyilir. Burada qayif bu ayaqların biri digərindən deyəndə onların biri-birinə doğma olduqlarını qəsd edir. Bu söz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi çox sevindirdi. Onun xoşuna gəldi. Və o bunu Ayşəyə də bildirdi. Zeyd ibn Harisə radiyallahu anh Bədir, Uhud, Xəndəy və Xeybər döyüşlərində əvvələ Ridvan beyyətində iştirak etmiş və nəhayət hicrətin 8-ci ilində Mu'tə döyüşündə şəhid olmuşdur. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Zeyd ibn Harisənin, Cəfər ibn Əbi Talibin və Abdullah ibn Rəvahanın ölüm xəbəri gəlməmişdən əvvəl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ağlaya-ağlaya onların şəhid olduqlarını xəbər verib dedi. Bayrağı Zeyd götürdü və şəhid oldu. Sonra bayrağı Cəfər götürdü və o da şəhid oldu. Sonra bayrağı İbn Rəvahə götürdü. O da şəhid oldu. Axırda bayrağı Allahın qılıncı sayılan birisi götürdü. Xalid ibn Validi qəsd edir Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Və Allah müsəlmanlara bu döyüşdə qələbə bəxş etdi. Radiyallahu anh.